twege tuba twiyumvire nyene akaba aba ashoboye kwishura ku bibazo tuba eh, twatorokanije kugira ngo bidufashe bifashe na cyane cyane abo baririmbyi mu iterambere ryabo bafatiye kuco muririmbyi aba ashoboye hama bakirabire ko uh, kugira ngo bashobore gutera intambwe aba ageze ko uh, kugira ngo uh, ntihagire usubira inyuma canke ngo yisigaze inyuma canke abo bakunzi b'umuziki ukurikije ibicurangisho by'ikizungu mugabo ugaca uvuza akaranga haraza kuvuga ku byerekeye akaranga muri ko shazi ko ari umwe mu baririmbyi bashize imbere umuco kama akaranga ndundi uh, eh, kujya kwa abandi baririmbyi nka ba Emelance Emi ba Yves Kami ba Steven Sogo nabandi muri kino gihe akaba amaze igihe kinininya atari mu gihugu c'u Burundi mugabo yari hadisanganiro irashobora kumushikira murazi neza yuko akaba yarajengamo ibiganiro weekend eh, niguta akatubwira kuvyerekeye karaoke yabo hanyuma baranadutumira kuri radio isangano turavyemera ku mugaragaro yuko tegezwa gushika hariya bakorera twarashitse rero hariya tuhasanga abantu bahantu biza harimo urupatron hajya hamwe n'abandi hanyuma eh, iyo eh, twararonse akajya kuganira nawe warandungikira amajwi na instrumentale amanagenda agenda nariko ndiyumvire ko wagiye mu bibirigi eh, wumva yakurungikiye amaje eh, iterambere ryarakomeye eh, ehe ego cyane ino hariho umuproducteur umwe asanzwe witwa Floris yaramaze iminsi mike yino mhm. amatusha turajana muri studio aramfata amajwi nanje aca arayiduherahereza mhm. umva ni indirimbo yitwa intwari Mhm. y'umuririmbyi Sage Rise yafatikanye nanje mhm. hama indirimbo nyine ihamagarira umuntu wese kuba intwari kuzoba intwari mu cyakora cyose none sports ko tuzi yuko eh, ku isi bavuga ko intwari ziba nkenya kandi zikamara imyaka myinshi utazironka y'amashyirahamwe amwamwe ntashatse kuvugira ubunyene mhm. hama murazi ko je indirimbo zanje nayo narazandikishije nongera ndazikingiza muri obedeya muri icyo gihe narabituye obedeya hama obedeya nabo ba barabibamenyesha abo bakoresheje iby'iwanje batabisabiye uruhusha mhm. ama nabo bariregura ama mhm. twari tukiri ko twiga mhm. ukuntu bireguye ko bifashe ego n'ukuri kameme birafise icyo byamariye kuko iyo n'abandi ko nitwara ndi jenyine ataho nabyandikishije urumva ntacari cemeza ko indirimbo ari zanje ariko ubu ndafise attestation de reconnaissance donc ivyerekana indirimbo ko ari ziwanje ngira eh. ni naco gituma bagufashije kuja gusaba utwawe yego cyane baramfashije eh, mugabo urumva hari aho vyagarukiye uzoca utubwira ku byerekeye eh, icyo kiganiro uzogira n'abamesha amakuru ego cyane wowe baramfashije aho bageza kandi ndabishima mhm. ibindi navyo ngira eh, tuzobibabwira hageze urakoze cyane spokesman yatwaye isanganiro award akurikiranye na Vestine gukurikirwa n'umwigeme umva uryohewe Fabiri kirakuriza abahungu n'abakobwa ya isanganiro award na cyane cyane ko twari ibisore gusa eh. umva bayo ya mukombozi John bararijo eh. turonse agakobwa urakoze cyane turabukiriza izo nkumi zo ngaho i Nairobi turakazisaganiro ifo ku munsi ubu uzozizana ngaha eh, tukazibona i Bujumbura inkumi zo ngaho muri Nairobi murakoze cyane nuko rero uyu rero yari sportsman mu kanya tube turakurikira kano karirimbo cyo tugaruka mu kiganiro nyezina na Shazikul ku batazi shazikuru wovuga ko shazikuru ari inde murakoze cyane ku batazi shazikuru navuga yuko shazikuru ari umuririmbyi w'i burundi yakuriye i burundi igi burundi hama akunda imico kama y'ikirundi E, naho yagerageje gushaka kuyiteza imbere bitakunze mu buryo ubu n'ubundi mugabo nguma ndi hafi y'ijya mico kamanye n’ikirundi gushaka ko yotera imbere e, mu majambo make novuga yuko shazikuru ari umurundi akunda imico kama y'uburundi nuko naho twatamba indirimbo z'ikizungu n'ibiki byaguma bituzamo eh, ubirabye nko mu rungano twari kumwe eh, mbere no mu gutangura umuziki nyine twatanguriye kuri ibyo twatanguriye turirimba ibisanzwe kuko niyo niyo yari mode cyangwa fashoni yari igezweho ariko umuntu ntiyibagira ko ategerezwa gukora ikintu gitegerezwa gusa n'icyo burundi ni nacyo gituma uca umenya otomatikima yuko ari uwo muri igihugu cya kinaka cyangwa kinaka n'ibyo indoto zanjye zaguma zindimo muri ibyo naho mbona umenga abantu benshi cyangwa Eh, urungano rwinshi rutabitahura kubona umujene yakuriye eh, mu gisagara ariko agakunda ibintu ah, kuba nariboneye eh, ndibuka hariho ahantu wigeze eh, kuntumira ahantu nawe wari utumiwe Kampala mu Buganda bafise isabukuru bita eh, Bayimba Festival mbona witwaje umukubuzo mbona witwaje isekuro intete hari ibintu bise umudidizo eh, eh, wadusubiramwo kiya cyumvira ingene caje ingene wagishize mu ngiro haraciye imyaka nibyo hanyuma abantu bategere neza igituma yuko iyo ndoto yawe ariko urakora washoboye kwishika ko eh, ucishije kuri ico kintu wishe umudidizo ugakoresha isekuru hamwe n'ibindi mu majambo make sinavuga yuko icyo cyumviro coba ari icy'umuntu umwe kuko hariho n'abandi baba barabyiyumviriye imbere dufatiye nk'umuproducteur twemera cyane kandi twubaha yitwa Jeremy production yaravugije ibintu traditionnel amajazz muri tradi moderne eh, hari ba Steven Sogo baravanga indonongo ikembe hari niho bavuza inanga bavangatiranye n'intuze n'amagitari base n'ibindi eh, rero jewe naricaye hasi ndiyumvira nti kubera iki tutorondera ijwi cyangwa so abanyamahanga tuba tugiye gucurarangira barabyemeye donke bararyohewe eh, bumva nyine n'ikindi kintu gishasha batari bamenyereye rero ibyo bicurarangisho by'ikizungu bivanze n'ayo majwi Eh, y'imibereho y'ubuzima bwa minsi yose bica bitanga ikindi kintu cyiza ni uko rero christian tutaronse akaryo ko kubibandanya tuvuga yuko kugera n'ubu eh, tuba tuba turamaze kubishyira muri studio tugasohora n'amarubumu ajyanye n'iyo miziki ya taradi moderne bivanye mu bintu mu bikoresho bya minsi yose abarundi basanzwe bakoresha nuko ndibaza yuko ku boba barakurikiranye cyangwa barumvise eh, ubwo buhinga twagize barashobora kubikengurukira cyangwa eh, eh, ku bantu bazi ibintu eh, ku bantu bakunda ku kurondera ibintu b'abashakashatsi bashobora kubigira utinagaya inyamugari n'amagarama utinagaya shatanya na musinzira utinagaya e, ahanini ni uko bose bohurira hagati bakagira ikintu cyitwa tushe ikirundi aho niho umurongo um, nubona yuko baba bahuriraho bahurira ko eh, ndashobora gutanga akarorero nk'uko nabivuze kare hari abaririmbyi babiri bijyanye no kurya rapo yabo bakaririmba donke bakavuza eh, bakagira tushe kirundi ibyo ndabishimangira ko cyane kuko ni ikintu eh, nakunze ku bintu bakoze Eh, urumva rero sinshobora gutanga itandukanirizo riri ngaho novuga yuko nuba ndiko ndahamagarira abandi bagume muri couloir yabo baririmba indirimbo ko bashaka mugabo babe bagume bagira touche y'ikirundi umaze kugira tushe y'ikirundi eh, novuga yuko n'ibindi byoca bikurikira kuko natwe nuko byatanguye urazi nka Steven Sogo niyatanguye Tradi Moderne petetre ko bizoza kandi bizoshoboka eh, music live ni ikintu gitwara uburyo kigatwara n'umwanya ugasanga nawe uribagiye no mu byawe ni ukuntu bivuga mu majambo make eh, ndibaza ko nuba nisiguye neza eh, n'abantu ko ntahura uko barashatse kwisigura twibutse ko yakurikira hadisanganiro turi mu kiganiro uburundi buraririmba dufise umuririmbyi yitwa shazikuru muri kino gihe atari mu gihugu mugabo akaba ari umwe mu baririmbyi bakunda kandi bakunze umuziki ufise akaranga shazikuru tugaruke rero kuri mwakora ikimbe mwangana gute cyangwa eh, ntimwaboneka utubwire abantu bari musangiye igikorwa cyo gushaka kugira iterambere ry'umuziki undudufatiye Eh, k'umudiho canke ibicurangisho canke eh, umuntu akakora ico bita style la burundaise canke musique tradi moderne utubwira aho mwari musangiye ivyumvire n'ingere mwakorana mbe mwari muzi na nyeho hari ivyo mwigishanya utwibutse mbere n'abakonangwe abakonangwe nabone twarigeze guhura muri nuze muri kuri CCF twaramaze no gukora twaranakoranye n'ibikorwa twarakoranye n'ibikorwa atari bike za CCF hariho n’ababebere nabo bavuza eh, amarege nabone twarahura mu bikorwa nk'ibyo ugasanga ibyiyumviro birahuje birahuye hamwe ugaca usanga rero umwe wese aciye akora ukwiye kugira nyine yiteza imbere yongera ateze imbere n'uwo muziki w'ikirundi navuga yuko mu majambo make ko bari abo naho hari abandi batibonekeza cyane petete ko bakora ariko ntibaseruke eh, twibaze ko n'ubu baba bariho baba izo ndoto zo gushaka guteza imbere umuziki w'ikirundi ukagira Eh, ukagira isano rimwe ukagira akanovera kamwe hamwe n'umuntu atazi uburundi cyangwa wo mu bindi bihugu mu bindi micungararo yumvise umuziki w'ikirundi acavuga ati uzoba wayifashe gute kazoza christian navuga yuko kari mu minwe y'ugwaruka niyo babifata nka nkama bagateza imbere uwo mudiho ndundi cyangwa bakarondera akanovera k'ikirundi naho buririmba bagacuraranga ugutandukanya ariko bagahurira ku kintu kimwe nuvuga yuko kazoza k'umuziki w'i Burundi kare mu minwe y'ugwaruka kandi kazotezwa imbere n'ubwo gwaruka nyene nimba bose bavyumva kumwe tubisaba umukama ndibaza yuko bizokunda kuko n'ibyo bihugu bindi by’ibihangange tuzi ntibatanguriye kuri rimwe ngo bace bashika kuri cumi ubwo nyene ni etape eh, novuga yuko kazoza k'umuziki w'i Burundi niyo ugwaruka wagafata neza eh, kazoba kameze neza tubisaba umukama rero bigende gutyo kuko biragoye biragoye gutahuza abantu kandi icyumviro cy'umuntu umwe kirashobora kuba kirashe ariko abantu ntibagitahure bamaze kuba babiri batatu bagashyika kuri mirongo ibiri urumva ingufu zica zongerekana nuko rero akazoza k'umuziki y'uburundi kare mu minwe y'ugwaruka kuba artiste bubu bacuraranga bakongera bakaririmba niyo babifata neza kazogenda neza niyo babiha umugongo naho bizoherera mu mazi nyine nk'uko abandi babivuga abakurikiye ikiganiro urundi ruraririmba bagiye barumva umengo two turavuga muri kahise nk'uko umengo shazikuru yarahebye iby'umuziki nzomubwira kandi koko shazikuru yarahebye umuziki kabisa gufonda famiye haragira amahitamo urashobora kurondera ikintu uvuga uti jye ndibaza kuri iki mugabo n'iki ndagikunda n'iki nzokama ndagikorera ni ukuntu uvuga mu majambo make ndarinze kuyisigura birebire cyangwa kujya mu mvahe no mu njahe nuko biri sinahebye umuziki gusa narawuhagaritse ariko ndi nyuma yawo gusohora no kuririmba hanura asebeye uwo kubumba inzuzi n'ibiyaga ibiti bikoka amabuye n'amashamba ukuntu byama byiganyira yoyoyoyoyo ego cyane eh, shazikuru urakenewe kuri izo ntererano duhaye hari igihe eh, umuntu ashobora kwibaza yuko eh, na gatandatu n'indwi twicaye ahantu ntaranabona n'ingene uririmba ariko ubu urabona haciye imyaka cumi cumi n'ibiri eh, irenga tuganira ku ubona ubona byifashe gute turacyari muri bya bindi bya kera twarateye intambwe twagumye hahandi uwo kwishyura gute twarateye intambwe kandi nini cyane christian eh, novuga yuko ku ruhande rw'abaritiste mu by'ubuhinga vurema abarundi barashoboye mu by'ubuhinga barashoboye eh, ahantu haragahaze kandi mbona ko batwenurira abandi kwimenyekanisha cyangwa kurondera ukuntu eh, kirya cuya wabize cyangwa bujya buhinga warondeye washatse kwerekana cyangwa guserura kizane umusaruro icyo nicyo abantu eh, abandi bantu bava mu bindi bihugu mu bihugu bya east africa bitwegereye badusumbya barazi kwidandaza barazi kurondera isoko barazi kumenyekanisha ibyabo mu bihugu mpuzamakungu Eh, barabishoboye sasa mu burundi habuze ikintu nk'icyo kandi habuze eh, umuntu abatahura abartiste abateza imbere abashikana muri izo ndoto zabo kugira baronke umusaruro ku byo bimbuye urumva habuze umwimbu ariko ibikorwa birahari ubuhinga buruzuye mbere n'umurengero nuvuga yuko urenze ko icyo nicyo kibuze urabye mu myaka cumi cumi n'ibiri haciye umugani wawe duhuriye ahantu turiko turaganira novuga yuko si kuri jewe gusa iyo umuntu amaze imyaka itanu ari mu kintu agikurikiranira hagufi agikunda n'umutima we wose evolution urayibona iterambere ryiwe uribona uko umuntu yaririmba muri 2005 ukazasubira kumubona muri demiri disi cyangwa dizwiti antuka uwadateye imbere aba ari igipfamutima navuga yuko ataba akunda ikintu ciwe iyo bariko arakora rero eh, ingoranire agahanze kari ngaho kari ngaho vraiment niwe washaka ubaze n'abandi ba artiste cyangwa abandi bantu babobereye mu bintu by'intuzenye byo kumenya ibintu ingorane ngorane iri ngaho kwimenyekanisha no gusarura eh, ni naho n'abatisite benshi bama baburira doke bama bishyuwe mu gifaransa bavuga bama batakaza kuko usanga bakoresheje ingufu nyinshi n'uburyo bwawe bwose ariko ugasanga umwembe ubaye muto eh, ni uko biba bimeze mu burundi bubuze kwimenyekanisha mubuze intatayimenti yotuma umuziki w'urundi ushika kure nyene ugashika kure ugasamirana ku isi nk'uko tubona buri tre tre tre riche nuko no kwisigura shazi kuru turarangije kino kiganiro urakeneye kubona ko washoboye kudushikiriza ibyiyumviro by'iwawe ukagerageza kutwumvisha ibyo utahura no kuduha umuco ku bintu bitandukanye mugabo eh, k'ikirundi nk'uko tuba turabivuga mu kiganiro kubwira n'ejo n'ejo ubundi urwaruka ruzokwaruka mu nyuma yacyo ruvuga uti ego kweri bari barakoze ni ukuvuga ahanini n'icyo navuga nkashimira n'ibiganiro maba mucisha nuko rero ikiganiro Burundi buraririmba kigarukiye nganashimiye imvi bamutu muririmbisha zikuri yashogera ico atwigishije dushikana ko nkashimira abo bose bakora kuri kiriya kiganiro kanashimira na spokesman yashoboye kutuganiriza kuvyerekeye ibyo ariko arakora cyane ivya OBDA tukashimira kandi Musauza Akimana France tuma amaje bashikira nsavye umuhungu wasavye muzu kwansavye muzosubira mu ndwiza nk'aya mango mu kiganiro kindi Burundi buraririmba